from we went from like yung mga Kanto boys just doing their own thing na nagkakasakit, nagkakamatayan. Oh, ano yun, sa KMJS yun eh. Di ba? Oh. Yung nag-inject lang sila oh, ng... the Big 15. The Big sa 15. No? Pagkakaibigan ta ngayon eh. Pero syempre, mas better na kasi <laughs> medically trained professional. Sabay-sabay. Pero professionally trained, inaaral na talaga yung mga materials used or yung mga dissoluble sa body talaga that will mm. dissolve over time. Ah, ah, mawawala din siya. Oo, oh, mawawala. So, maintenance din. Kailangan regular mo pakita sa miss ko. Ayan, <laughs> ayan. Ang hirap naman pag tropa mo yun. Eh, no? Dogat, <laughs> pakita ulit titi mo sa eh. miss mo. ah. Ah, dok, eh, doktora. Ah. Pahawak mo miss. <laughs> The Pod Network Entertainment. Tama ba? Ah, tama. Tama. Hello. Uy, salamat nga pala sa food sponsor natin for today. Pa. Sino ba ang food sponsor natin today? Hoy Panga! Hoy! Pa nga. Diba? Gines na natin, in-sponsor. Walang pa tayo. <laughs> Nag-book pa ng flight. Oo nga. Oo nga. Bayano kayo sa balat. Meron pa, kaning baboy. Uy, kaning baboy, tangina, the best yung belly lechon nila ba? Ako, ibang klase na talaga. Sa Katipunan, meron yan. Yung dating tomato cake open mic. Oo. Dati. Saan yung open mic dati? Hmm. Yan yung way pa nga ngayon. Sa tabi ng Uh, labor Hospital. Oh, labor Hospital. Labor, ah, labor. Ano, recently binisita ni Nonong yung uh, Hoy Panga. Oo, nagpicture ako doon sa loob eh, kung saan yung stage. Oh, Kala, si, si CR, kamusta? CR siya nagpicture. Ay, ano, may faucet na. Yeah. <laughs> Welcome to the Cool Pass! Episode 700. Exclusive. <laughs> on Spotify and YouTube. Bam. Wah! Naging galon. Ba't naging galon? Hindi, nakakita nga ako ng road rage kanina. Ah, Oo, doon sa may bandang, ano to, uh, East Ave. Sa East Ave banda. Paano mo na nagsimula? Ano? Oo. Hindi kasi ano eh, parang Sino munang mali? pakanan na ako. Hindi ko alam eh, parang ano na eh, pakanan na ako. Pagkanan kong ganun, nakita ko na merong bumubulusok na sasakyan sa likod ko. So, nag-giveaway ako. So pagdata- pagdaan ko parang tang na pag ganun pa ako eh, tang ina naman nito. Ba't nag-cut siya? Nagkat eh, kinat ako eh. Tapos Nakamotor motor ka ba? Hindi nakasakyan. Ikaw ba itong nag-road rage? <laughs> hindi, hindi. Tapos alam mo nangyari, bumaba siya. Hmm. Mal- ano itsura? Malaking katawan? Kalbo din. Kalbo? Anong din? Ba't din? eh di ba lahat ng mga nagro-road rage ngayon, Kalbo. Talaga? Oo. Putangin, hindi naman ah. Hindi ka. <laughs> Hindi ka Huwag ka yun. mag-road rage. Huwag ka mag-road <laughs> ka? Ano mo naging stereotype ka eh? Bastos ka! <laughs> Pero Ganyan, hindi kalbo yun, ha? Si Doc hindi nga. Pero ganun ganyan, ganyan ganyan yung nakita ko kanina yung kay Jake. Sumigaw, sigaw. Sumigaw. Ah, hindi, ano, di bumaba siya. Pagbaba niya ng ganun, may arrive eh. Galit. Hinakang ba niya yung kotse? Hinarang niya yung coach. Parang tinapatan niya. Puting ano eh, Hilux. Tumigil din yung puti. Kasi ano siya eh, naipit sa ano eh, tinimingan niya dun sa stoplight. Wow, galing. Galing, parang talagang pili, parang si, ano eh. Jason Statham. Oo. Oh, Kalbo kasi eh, no? <laughs> Ngayon, binuksan niya yung likod ng sasakyan niya. Pag angat niya ng ganun, ang galing kasi madumi. Alam niya kung ano hugutin. Anong hinugot? Baseball bat. Oh, wow. Baseball, yung, ina, yung para siyang ano, kinuha niya yung ano, yung Parang kumuha ng espada. Panday, oh, yung sa panday, yung Maliit lang muna. din. Tumutunog din mo na yun. Hindi, yung, yung asawa niya yun. Tapos, yun yung, eh, di, pinuntahan niya na yung ano, kala ko babasagin kinatok niya ng bat yung ano, yung... Madiin ang katok o tap lang naman? madiin yung ano, kala ko nga mag, at least man lang ano eh. Sa, ma- sa salamin ba? O sa, sa, mito, sa may bubong? Oo, oh, tibay talaga ng windshield ng Toyota din. Oh. <laughs> Toyota, baka no? <laughs> Padala ka nila windshield. <laughs> Pinadala ng windshield. tayo na windshield. Lima. Salamat po, Toyota, sa limang windshield. Sampung kahon ng windshield. Wigo pa. Wigo pa ka. Tatabatan namin yung binigay ng Choco Mani. Tapos di binaba ng ano baba doon sa babae kinatok eh. ay ba, so doon sa may bandang uh, passenger, passenger. doon nagbaba ng ano bintana. Bintana. Yung, Tapos yung, yung kinatok. Yung kinatok. Tapos binaba niya, pagbaba niya, <laughs> sabi niya, gagawin may driver. Hindi, joke lang, joke yun. <laughs> Hala, may driver. <laughs> Hindi, gumano na yung parang ano, inano, inalmahan na niya. Mm. Yung... Sabi ng babae, wag, wag, wag, wag, wag, wag na, na, na, ano ko eh, parang sabi, sabi ko sa isip-isip ko kasi, di ba parang parang tang ina naman to, doon pa lang nag-start yung parang kinat niya ako. Buti na napag-alaman ko na tangin mo, mamalo pala ng bato. Oh. Alam mo ginawa nung nung ano nung Sabi alam ko sinabi nung ano nung pagbaba nung nung nakita yung bat. Sabi sabi, sabi niya, "Bat ako." <laughs> Ganda. <laughs> Nagbaliktad <laughs> kayo ng role. Nagbaliktad ah. kayo ng role. Oh, siya nagre-request ako kayo ng mga experiences eh. Tapos lumipad na siya. tapos <laughs> Lahat ng kwento mo natapos sa lumipad sila. Eh. <laughs> Tapos lumipad na sila. Hindi, na-imagine ko paano kaya kung ano, yung kinatok niya ng bat, ano, may baseball. <laughs> Strike one! Naglaro na sila ng ganun. Pero takin nakakatakot. Parang takin na din. So, hindi pa, tuloy? Hindi na tuloy. Pero ganun pala yung pakiramdam na nakita ka. Kasi parang andun yung curiosity mo kasi chismoso ka na agad eh. Dapat eh, ba't walang video? Titig andun sa ano, nandun, ipopost ko sa ano, sa Patreons lang. Ah, sa ah, dash ah. <laughs> ah, sige. ko yan, ha? Ah, sige. Ito. Ano yung tsura nung may baseball bat? Nakasalamin na kalbo din. Ah, hindi siya mga rapper. Hindi. Hindi. Ah, okay. Oh. Pitbull. Ang maganda no, nag-domino, no, pagkat sa'yo, nagalit ka din, kinatukbukin siya ng bat. Tapos dahil sa galit mo, may kinat ka din. Yung kinat mo, nagalit siya, kinatok din yung... Hindi na natapos, no? Ka, dance number yan. Eh. <laughs> Hindi na natapos. Kasi nangkat din siya eh. <laughs> So minagrabyado din siyang ibang driver, di ba? Eh paano kung nagalit din sa kanya yung papalagan niya? <laughs> paano kung may nag-aalok na nagtitinda sa kalye. Bat? Tinitinda niya bat. Din, <laughs> Wala pa ako yung bat. ah. Ito, mayroon akong bat dito. Oh, may walis, may bat, tsaka yung asong gumagano. <laughs> Alam hindi mo rin kasi maiintindihan yung ah, tumatakbo sa utak ng ano eh, ng isang road rager. Hmm. Hindi ka pa ba nagro-road? Bro, Hindi pa ako nagro-road rage. Eh. Maganda nga ma ano yan eh, ma ma-feature ni Bogart the Explorer na ah. there he is the Philippine road rager. Oo. Oh. <laughs> wala. Pero meron na nga. Ayan o, oh, kaya kasama natin ngayon dito si Bogart the Explorer! By kanina, di ba, mat, mat, masalita ako. Tapos, pagsuot ko nito, tapos narinig ko yung background music, tapos nakadumaan sa EQ yung mga boses nyo, naramdaman ko gaano ka seryoso, tahimik na lang ako. The <laughs> chismisan portion. The chismisan portion. Chismis si Nonong eh. Kasi ngayon lang ako nakakita ng ganun. Ah. Nakakita ka na ba na ng road rage? Ako dati, hindi pa pa ako nakakita ng road rage. Kasi sa probinsya namin ba, eh, ano, kung saan ako nakatira ngayon? Davao. De, De ba? Agusan. Agusan. Agusan. hmm Tapos sa sobrang wala talagang kahit na busina. So pansin talagang wala talagang namumusina dahil one, sira yung busina nila most likely. <laughs> kasi doon talaga, ano yun, hindi kailangan ng maintenance, walang MMDA, huhuli sa'yo kung wala kang headlights, mm-hmm. yung mga kind of life. Pero tolerable kasi masyado, para tayong, sige, ikaw muna pre hindi mm. natin ah, kailangan stoplight. Ganon kind of level of treatment to humankind ba? Pwede kang magingay, pwede kang may aso, magingay yung aso mo, natural lang yan dahil guard dog. Mm. Tapos hindi kita irereklamo kind of environment. Bidyoke. Mm. eh. Meron, oh, wala masyado. Malakas sa dagat. Yeah. Ah, ah tama. Mm. Agusan. So Hindi, ano, ano siya, landlocked siya na province, pero very next door, Surigao del Sur, whole coastline, paradise. No. Ah, Agusan del Sur, del Norte. Del Sur bay. Oh, del Sur. Batang airport kasi del Norte kasi bay. Isa ka ba sa mga nagko-comment sa Facebook ng dito mo gawin sa Mindanao yan. <laughs> <laughs> Wala magagalit kasi makakay sa kanila eh. Oo, kasi bakit ba ganun lagi? Oh, kasi so, yan ngayon yun. Oo, oh, di ba? Yan ba? Hindi ko, hindi, I mean, hindi ko alam kung anong etymology ng meme na yan. Yeah. Mm. Kasi Pero, maraming mga nagagalit na ano, kasi parang uh, ang stereotype sa mga taga Mindanao eh palaaway. Ah. 'Di ba? Hindi naman eh. Dati nag-post ako ng sirayong cellphone ko, may nag may nag-comment na dito mo pagawa sa Mindanao yan. <laughs> Bakit ganun yung boses? Comment. Bigyan pa kita freebie. <laughs> Eh, gawin mo dyan. Gawin mo sa Mindanao. Eh, gawin mo sa Mindanao. Gawin mo Mindanao. Yung marami kasing misconceptions about Mindanao Yan. that both Yeah. help and, you know, not help it, honestly. Yeah, tama. Kasi one of the things na, you know, I like living there, like the contrast kasi that you notice when coming here to Metro Manila, because I'm there like three weeks, I'm here one week. So you see the contrast kasi of the difference of the life sa probinsya talaga. Mm-hmm. So sobrang ibang-iba din talaga na maraming misconceptions na okay, delikado siya na lugar, mga mm, gan kind of thing, magulo, so wag tayong pumunta diyan. One of the effects of that is the land uh, di, hindi siya masyado na, hindi siya na-rush ang pagde-develop sa kanya ba mm-hmm. which is like good if you have like outside source of you know income and you go there and you just want to enjoy the naturalness of the place mm-hmm. 'di ba mm-hmm. Pero kapag ano? Economy-wise? Ano, pag local ka, oh. economy-wise, walang trabaho. Oh. Mm-hmm. Kasi nga hindi masyado gumagalaw pa, di ba? Infra, infra. Oo, so nature mm-hmm. pa talaga mm. siya. Walang so, nakakaisip na magtayo ng repair ng busina shop. no, di ba? <laughs> oh, yeah. Meron ano, penile enlargement. oh, yan. Oh, yan. Yeah. Uh, doon ba yung clinic ng wife mo? Oo, oh, miss Agusan. ko. Meron siyang aesthetics and wellness clinic doon uh, sa Agusan, sa Bayugan City, Agusan del Sur. Ay, ganda ng pangalan. Bayugan talaga, pang penile enlargement talaga. <laughs> puro, Sounds ano eh, like. Mga bayug kasi doon, puro bayug. Mga puno yan sila bay. Eh, mm-hmm. Hardwood. Ah, hard, diba? mataas. Hardwood. Oo. Oh, bayug. Maugat. Oo, oh, di ba? Ano pangalan ng clinic na, ni Mrs.? Ano, hindi pa siya open. Pero mag-open siya in, uh, in two months ano na lang, check na lang yung comment section for the link. Mm. Yeah. Okay. pero, Ganda. Shout out sa mga malilitan titi dyan. <laughs> oh, kasi totoo magkakaroon kayo ng pinay oh, Oo, large. yan talaga. diba? Kasi nga, di ba, marami kasing loko-loko dyan. Nakala na petroleum jelly ang sagot sa lahat. <laughs> Hindi ba? <laughs> Hindi. Ryan Rems, kakabili lang ng petroleum jelly. Wag! Yan, nilalagay ko yan pangontra balakubak. Eh. Ah. Yung jelly. Pero ano, no, naisip ko ang hirap pumasok sa clinic na yun na paano kaya ako papasok? Ano, unti-unti akong papasok? Kakatok ba ako? Ano, Basta na, hindi pa nakalabas yung titi mo. Baka naman nakalabas na kagad. Nakaschedule naman yan. Maganda dyan, ano, i-package mo sa iba. Mm. No, pa, isang hmm. ang facial tsaka Pinay Lodge. <laughs> ang problema, ang problema ko niyan is ako mismo ang sabi ko, pre, puti mo titi mo sa misis ko. <laughs> Ano, ano, parang, ah, silos ka ba, pre? <laughs> Papatayin mo ba ako, pre? Banta ba to, pre? Gawin mo sa Mindanao yan. sa Bayugan City. Oo nga. So, mag-iiba na ngayon ng uh, ibig sabihin ng dito mo gawin sa Mindanao yan. Kung oh. gusto mo magpalaki ng titi, <laughs> dito mo gawin sa Mindanao. Yo, pare, ganun din talaga. But they, ano, for the women din as well. Kasi balance din tayo. Some of them, you know, then the other, they have work done down there. Kung gusto mo magpalaki ng kiki. <laughs> or magpaliit or magpa in between all kinds of shapes and sizes. Kaya yan dun, bay. Basta, Pero kasi- Parang Sabi 3D ka- printer lang. <laughs> Oh, di ba? Sabi kasi ta- dati nila, hindi raw possible ang penile enlargement. Tama na ba? Eh, yung mga tao na who the who stop the doers from doing the do. Mm. Meron din nagsabi na hindi lilipad ang mga kotse. Exactly. Oo, oh, <laughs> na hindi makakapunta ang tao sa buwan. Flat Earth. Oo. Oh. Ganon. No? Pero hindi. It's the pioneers mm. that paved the way. Si Miss kasi may ligtite. <laughs> Ganda. Malaki. Hindi mo lang. Malaki. Sa'yo lang. Sa'yo lang. gusto niya buong mundo magkaroon titi kulad ko. <laughs> Ikaw yung blueprint. Oo. Oh, yung the epitome of man so, nakahulma. Kaya, kaya ako kinasalan eh. Ako, din yung guinea pig. Ano lang yan eh. <laughs> Talaga, gaano ka gaano Ikaw yung sakit? model eh, no? Ito po ang oh. model. Ah, <laughs> model. Eh, Ito ano po. <laughs> Lahat tayo pang itsura. Tinigil yung Bogart lahat, no? Maganda na, from Junjun to Bogart. Diba? Bogart na siya. All the ranges. May menu pa na eh, gano'n. Ah, gusto ko itong titi na to. Kay Bogart lahat yan. Ah, gusto mo ah, unhardened o hardened na? Ah, Choice. Pero hindi ba siya, ano, ah, safe ba siya? Yes, kasi nga from we went from like yung mga Kanto boys just doing their own thing na nagkakasakit, nagkakamatayan. Oh, ano yun, sa KMJS yun eh. Di ba oh. yung nag-inject lang sila oh, ng... the Big 15. The Big exactly. 15. No? Pagkakaibigan ta ngayon eh. Pero syempre, mas better na kasi medically trained professional. Sabay-sabay. Pero professionally trained, inaaral na talaga yung mga materials used or yung mga dissoluble sa body talaga that mm. will dissolve over time. Ah, Ah, mawawala din siya. Oo, oh, mawawala. So, maintenance din. Kailangan regular ipakita mm. sa miss ko. <laughs> Ayan, ayan. Ang hirap naman pag tumababa yun. no? Dokay, <laughs> pakita ulit titi mo sa busy mo. Ah, Dok, eh, doktora. Pawak mo minsan. <laughs> Isisend pa sa yung picture. Oo, ano? kailangan, ano? hindi, kailangan kasi din. Naghanda ba siya sa, sa, sa loob niya na, ah, once na ilagay ko na to sa menu, <laughs> sa menu. <laughs> ang dami ng titi ang magpa kung ma- makakita oh. kong mga titi. Naghinanda ba niya yung sarili niya para doon? Tsaka paano siya naganda? Handa na siya doon, bay, kasi 'di ba medical training before. So, so sobrang nandun siya sa sa gynecology din before. Mm-hmm. So syempre sobrang dami ng puki na nakikita niya. Balance naman. Oh. <laughs> Medyo nakakagabi na. Panghugas lang pala. Oh, maganda. Tapos mas maganda yung mga ano kasi uh, usually they're behave kasi niyan eh. But mostly from a medical perspective din talaga ang approach eh. Which is, wala namang in terms of preparation kasi nga when you're studying the human anatomy, uh, di ba? Mm. It's all professional. Tama. Ganun lang naman talaga. So wala namang ano, special practice. But siyempre, you have, uh, uh, you have learnings that you have to go through to ensure that compliance and ah, excited na kami diyan. Sana may uh, pwede tayong mag-collab. Pwede eh, pwede ex-deal. <laughs> ex-deal. Eh. Ex-deal. Ex-deal tayo. Iba-vlog, iba-vlog, iba-vlog natin. <laughs> <laughs> iba-vlog natin kami lahat. Merong side from side, uh, ganito lang yun. Ngayon, uh, ganito na siya. Uh, oh, ang umahaba lang yung blurred. Oh, no, no, no, no, pwede, pwede. Ganda. Maganda. Okay, taba. Okay, taba, taba. Oo. Yung blurred na gano'n. Ano ba? Ano ba siya? Haba o taba? Ah, depende sa order ni Mrs. <laughs> Mm. ah, pwede umorder ng ganun? Oo, oh, pwede customize with sugar, without, <laughs> with pearls. <laughs> May wings. oh, mga 70 May wings, no? pwede customize yan. Depende, ano, iba kasi maling yung gusto. Tang ina, no? Oo. Maling. Pag pinalo ka sa noon noon, comatose ka. Pero ano ba ang mas nakaka-satisfy? Ang taba o ang haba? Ang paggamit. Yeah. Tama. Yun yung mga Paano gumamit? Ah, malalaman mo yun kung babae ka. Yan. Tama oh. actually. Tama. Pero, Pero- minsan talaga, merong kailangan. Hindi naman yan kasi para lang lumaki yung ano mo eh. Meron talagang mga conditions din na you will need that Investment uh, ano. yan eh. you will need that uh, procedure. Kasi meron talagang, yung sum- sumobra na. May excuses ka mm, na. Diba? Ano? may mga sumobra talaga mm. yung liit eh. Mm. Di ba? Na kailangan oh. ng ganun Micro penis. Oo, oh, may mga ganun oh, may, na kailangan May nag-guest sa Howard Stern show yan, yung mga mga, mga naka-micro penis. Mm. Ta- pinakita yung mga edits nila, mga deformities nila, gamunggo talaga iba eh. Iba talaga kailangan ng tulong. Yeah, Oo. exactly. Alam mo yun. Pero, so, may mga ano. So, darating ba ang panahon na magkakaroon kayo ng ah, outreach program? <laughs> no, bay, syempre, pro bono ba? Pro boner. Ah. <laughs> Ganda pro boner. Alas, slogan, burat para sa lahat. <laughs> <laughs> Ang ganda, parang si Kagawad. Kagawad. Malaking bukat para sa lahat. para sa lahat. Ba't pa... Nakapila si Sino? <laughs> Eh, Taka, pakikwak na lang. Gago, gogi, gogi, gogi, gabumon. Bago, pero sa Agusan, bagong lipat lang kayo. Kami mataga, Matagal ano, sa, ano kasi de, yung general area sa Mindanao, palipat-lipat talaga din. But mostly yung mga areas na ganun kasi maganda kasi talaga sa sabi sobrang nature and chill. Ano, um, may mga peaks doon na yung tipong, kahit ako, di ba, medyo malaki, hirap din din sa health-wise, pero uh-huh. ang ganda lang ng mga madaling puntahan na lugar na the quality of life and the cost of living and stress-free. Uh-huh. Pero na, na feel mo ba yan nung matagal kang tumira din sa Manila, yeah. tapos lumipat ka sa probinsya? Matagal ako sa Manila And then, then sa probin- lumipat na rin talaga sa probinsya kasi nga yun yung probinsya ni Mrs. Mm. So iba siya sa ako kasi city boy din naman talaga ako lumaki. Mm-mm. So Oo. sa Davao. So Oo. syudad na rin talaga siya bay. So parang iba sa din. mga eh. tao, ang na hindi pa nakilala lang siya as Bogart. Ang Bogart segment yan ng isang sketch show eh. Mm. Sa Channel 9 pa bata nag-start. Yeah, oh, na, Hekla, ano, uh, front act. Front act. Eh, oh, pa si, ano, Sanichi, Mike Conson. Mm. Tapos, stand comics din as oh. well. Oh, tapos, ang Bogart segment, Yeah. Segment lang. Paano oh. yan? De, kasi, yung, yung, ito na yung mismong, ano, oh. yung Steve Irwin. Oh, ano, oh yeah. De, yan. kasi, nung time na yun, the producer of the shows, from the very get-go, si Jaco Dilin, anak ni Tito Joey, hmm ano, uh, I was working for him via yung ano kasi, yung parang production manager nila na naging charge of hiring mga uh, crew, mm. PA and everything. Kabanda ko. So oh. basic oh. Cat Castro basis siya ng ito, Giniling uh, Festival na ito. Penguin. Ah, okay. Oh, pero giniling na rin ako but this is like another different mm. band din kasi. Tapos I was looking, yun yung mga days, in the old days, yung tipong wala talaga by mm. yung tipong ayaw ko lang magtrabaho na, galing na ako sa corporate, tapos mm. sobrang ayaw ko na magtrabaho na ano bang pinanggalingan mong corporate job? Galing ako, uh, ah, nagmabot ako sa doon ako naka-experience mga abroad na hindi na abroad na nag-work abroad dahil dito yung company pinapadala abroad mm-hmm. to train and then bring the training back home call centers mm-hmm. na mabot ako from agent uh, to program manager mm-hmm. so like uh, entire mga divisions talaga uh-huh. under me tas uh, after that I decided to quit sabi ko, ayoko na magtrabaho. As in, hindi, na, hindi lang corporate, ayaw lang magtrabaho. Para ma-experience lang. Wala naman akong anak, wala naman mm. responsibility. Yung parents, they're doing bet way, way good. So, ano lang, tipong kung anong makuha trabaho, ah, uh, tipong hihintay ka ng mga mag, magko-close yung karinderya sa Cruz na Ligas mm. ng mga alas 12 na para halos ipamigay na lang lang yung ulam dahil wala, wala namang pera which is okay lang kasi nga ayaw mo lang talaga magtrabaho. Yeah. Kinuha ko niya as PA nila Jaco sa show nila uh, tigatapon ng basura nila Stanley Chi and hmm. stuff like that uh, and make their coffee. Grabe yung Stanley Chi na yan. Oo nga, ka ng Stanley Chi na yan. Eh. eh. Ay, putang ina mo, Stanley. <laughs> No, alam Mike Kunson. Salamat sa, sa, sa oportunidad na Hindi, bigyan pero- sa akin. <laughs> Doon sa contact na yun, <laughs> isa sa mga laugh trip segments talaga ever since Bogart eh. Oh, Bogart the Explorer. Eh. Salamat. Mm. Paano yan, nag, paano yan na ano, nung PA ka ni Jaco? Yeah, kasi meron dyan mga scenes na mga skit-based kasi yung mm. show. Tapos minsan, nag-ano sila ng, ah, ikaw, ah, Marco, din ka sa likod ni Madam Auring, pretend ka lang na ikaw yung bodyguard niya. Yung guest mm. niya. So tayo ako dun, shades, ganun. yung mga first on-cam roles. Yeah. Eventually, bigyan ka speaking lines. Like, ah, kaya si, niyang si, magdala ng lines. Who created Bogart? It was a com- collaboration between Jaco and myself kasi the TV show also had a radio show. It, this was the time before podcast. Oo. Oh, mm. So pa podcast on radio mm. nila that went along with the TV show. Tapos kami yung mga crew ng show, Chef, after work, inuman, tapos tawagan natin sila, gagawin natin yung show nila. <laughs> Sige pare, marunong ako mag-Australian, tawagan natin na parang nasa Australia kasi nagbayabang sila sa show. Pare, nagla-livestream na kami. Kahit na sino sa mundo kaya makinig sa amin, sabi, tawagan natin, yeah. Australian tayo. <laughs> staying. <laughs> Uh, hey, mate. Yeah, my favorite show in the Philippines is Valiente. <laughs> <laughs> Valiente. Sige. Oo, so lang, how's it going? So hindi nila alam na ikaw to? Hindi, towards oh. the end, interview lang kami, interview taas, ano, ano parang, wow, wow, ganun talaga sila, proud na proud sila sa sarili nila dahil may nakikinig sa kanila. <laughs> may super fan sila sa Australia na talagang alam yung specific details ng bawat episode. Oo, eh. eh. So, ibig sabihin, nakikinig talaga sila galing Australia. Yeah. Tapos pag sa, sabi sa dulo, can I greet my friends there in the Philippines, mate, before we go? <laughs> sabi nila, sige, sige, please go ahead. Okay. Ay, sa so akong mga amigo na taga Davao na Maganda. Later, they found out that I was already working for them. And Jaco said, Oy, bay, tayo na, kaya mo pala yung accent. Meron akong skit I've had in mind for the longest time. Then find a guy who could do it until you came along. Lunch break, mm. that day, after the day after the radio thing, lunch break, tara, punta tayo, let's shoot this skit dun sa mm. may Cruz Naligas, the, ano, Uh, taong grasa ba taong to? Grasa taong to. grasa. Tulog Pain, oh, taong grasa. Taong grasa. Oh, si Nel, ano. Tapos, dun mo shot that and then uploaded it. I, a part of the show na. The comments agad that the responses on the, ano, was about the new skit. Mm. About the new Bogart, the Explorer skit. The name, wala pa kaming name nun eh. It was just, tinanong lang nila na ako na, ah, anong pangalan nito? Sabi ko, anong pinaka-Bisaya na pangalan na alam ko? <laughs> Bogart, <laughs> But then everyone says Bogart Yeah. or Bogart. Oo, oh, Pag Tagalog, ikaw- eh, Bogart. oo, oh, ikaw Pag na English, nababasag. Bogart. Ako lang i talaga Oo. Oh. na. Pero, kaya nga sabi ko na, Bugart the eh, Explorer. yeah. So, and then the Explorer, Kasi that was the peak of ano ni Dora the Explorer. Plus at the same time when you Explorer, you can explore many mm-hmm. things. Mm-hmm. So I didn't want to cocoon, uh, parang limit the character na ito uh-huh. lang pwedeng gawin niya. Pwede siyang gumawa ng kahit, anong ano, matrip niya yes. explore. And from Davao City, the fact na I was just proud na you know, um, a Davao when a Bisaya would oh, be oh. ano just doing something lang talaga. And if the, mm-hmm. if I ever get somewhere with this, at least dala ko yung pangalan na from Totoo. Davao City Bay. kasi pira wala kang isa sa mga Davao. nagpaano yun uy Davao Davao Parang yun yung magbibigay sa iyo ng ano Oo, ng ikaw ang ano, nagpanalo kay Duterte. Oo. <laughs> talaga tayo. <laughs> Oo. it also... Durian kasi when you say Davao, and then, oh. and, uh, oh. di ba? Oh. For the longest time, mm. talent, Quintan has the tuna. Talent ang hindi, ano sa Davao dati. Hindi Siguro yung mga, kilala, oh. uh, yung mga durian, mga malinis, or yeah. siguro mga taxi driver, yun yeah. na, pero yung talent. Oo, oh, oh, yung taxis, no? yung mga ano, and then the cleanliness. But, you know, that's why I wanted to bring something lang. kasi bahala na. Hindi naman natin alam oh. kung may maabot to eh. Pero talagang lumipad yung Bogart. Kasi mm. right, ah, right after front act, it became a solo thing. Yeah, when the show ended, in-upload lang ni Jaco online sa YouTube. It's like, mm-hmm. wala, pinuduce din naman niya. And then, lit- that was like yung literally na walang Facebook page na nag-promote. In-upload lang niya. Wala siyang shineran. Yung pa days na, boom, nag, nag, na, oh, talaga? Bigla siya nag-viral. So, Oo. naka, na na-air na siya before. Mm. Tapos nung natapos lang, in-upload Yun kasi doon ko siya doon na, na siya nagumpisa. Doon ko siya nakilala eh. Yeah, si online. oh, pinapanood yeah, ko yun yung Pontak. Yeah, oh, konti no? lang yung nanonood noon Mm. Talagang days. Apat kami. Sa mm. isang TV lang kami nanonood eh. <laughs> oh, magkikita-kita kami. TV ngayon. oh. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Hindi, pero um, doing Bogart, sikat si Bogart, did it affect yung mundo mo naman sa music? Kasi drum, drummer siya eh. Alam mo, sobrang raming talent itong taon to. <laughs> Kulang isang oras. Pera. Totoo. I, i, diba, Bogart. Tapos drummer. Naka, naka, naka-apekto ba siya na na ikaw yung dinudumog ng tao. Oh, Bogart! Ganun. Tapos, mak- makinig kayo, makinig kayo. Tanginan niyan, tumutugtog pa kami. Ganun. Well, syempre, being, uh, you know, someone who who's young and youthful in those old days, and the reason why you're doing what you're doing is to get attention. The more attention you get, the better it mm. becomes. Especially when you bring that attention to other aspects of your life that require said attention in order to convert the attention into income. The uh-huh. band life is no exception to that. So when I became Bogart famous, everybody said, okay, gusto namin si Bogart makita san siya? So, giniling, uy, astig, Oo. book natin yung giniling. So, everybody also did that. In terms of kung lahat. naka, nahirap, hindi siya mahirap kasi yun nga yung gusto natin. Gusto nating mm-hmm. makilala tayo lalo. So, the drumming. I don't know about my bandmates if it had, obviously, it might have an, an effect kasi may mga, napapansin talaga na mga gigs, you know, back in the days when yung the peak Bogart was people would really be chanting Bogart instead of chanting Giniling, mm. which is the reason why I was there. Mm-hmm. Uh-oh. It wasn't because I was, you know, Bogart was there. It was mm. Giniling that I was was there. Yeah. So it certainly had an effect on them, I'm sure. But uh, for me, Tangin na, I was loving it. <laughs> Sinubukan mo. Totoo lang eh. Oo, ganda. <laughs> Yung, yung, yung accent, did you play with other accents other than yung Yes, Australian may mga accent? ibang characters, like the Russian character. when Si Bogart kasi when, at that time was being approached by family-friendly brands, mm. you know, so it couldn't really, even though, even on the get-go naman talaga early, yung humor naman ni Bogart, we've always, it's not because we wanted to, but natural lang talaga sa amin, the writers of Bogart jokes, ako si Jaco kasi, and some of the edgy humor we tried to put in there uh, medyo bastos-bastos, medyo mm-hmm. greenish, mga ganun. But then after, yung nga, family-friendly brands, we, contractually speaking, we couldn't be bastos in ano anymore. Mm. So we had to find a way around that. Sige, gawa tayo ibang character. Gawa tayo ng yung si Comrade Boris Sanovovich. Uh, <laughs> Doon natin nilabas yung mga dumi natin na gusto mm. natin nilabas. Pero basically, ang contract lang naman is with the Bogart. character. Oh, the with Bogart. Bogart. Oh, parang ganun. Itong fascination mo with accents, how, when did this start? Kailan Childhood. Uh, introverted nature talaga. Hmm. Uh, so, parang hardly go out and try to entertain myself. So, ako lang, haba, kunyari, narrate ko lahat buhay ng mga tao habang dumadaan sa harap ko in eh, a British accent, in <laughs> eh, a Scottish accent, American accent, whatever. Paano ko ay dumadaan? Kasi nintay ko lang sarili for hours and hours all throughout growing up. Hindi ba ganyan din ang taong grasa? <laughs> Oo, oh, exactly. <laughs> Eh, eh, Kaya sila yung mga pinaka-stoic sa lahat. I am the human grace. <laughs> Kailangan mo lang maintindihan yung language na ginagamit nila. Tapos may yung how deep their thoughts are. May time sila para pag-isipan ng mga bagay. Uh-huh. May technique ba or tips that you give to people para madali nilang makuha magawa yung accent. Yeah. Like for British accent, ano ba yung yung kasi sabi nila ang Bisaya daw, pag nag-English ang ang hmm. Bisaya, British, parang British na yung tunog, parang ganun. Sa, I'm, not, I'm not certain about that. I've <laughs> heard that one before. Eh, <laughs> you know, ang galing, di ba? Saka kailangan may facial expression eh, hmm, no? Of course, it goes with the territory. <laughs> Oh. Hindi, ano, sa Bisaya, ayoko, gahe, man- matigas kasi yung bibig namin. So, I don't know if that's an advantage at all. Um, but, in terms of English kasi, you know, mas madalas kami either Bisaya ka or naga-English ka. Mm. Tagalog, we understand because of the TV, but we hardly ever use. Mm. We only use it when Tagalogs come over and the uh -oh. Bisaya. Tapos ang awkward na mag-English kami sa inyo yeah. habang nagtatagalog kayo. So, doon na lang nagtatagalog. So, try, most Visayas talaga yeah. end up being trilingual. You can, you can speak in English in front of us. What do you want me to say? <laughs> Don't say any bloody thing, mate. Talk to Nonong. <laughs> It is Vietnamese. Hindi, may, ano, may, may, meron akong uh, parang tita na na-mix niya yung Ilocano tsaka English. British. British oh. oh. Awan, Chinese oh, di ba, di ba lagi yun? Para kasi minsan may ano, lalo na sa Hawaii, marami rin na Ilocano. Uh, Ilocano oh. din. I want ti Papa Nam. <laughs> Diba? Ang ibig sabihin, wala mo, ano, sa kapu- Wala kang pupuntahan. <laughs> Ano Hindi pala Bisaya, ah. Ilocano pala, British. Namimix, ah, namimix. Ah, sa, alam mo yung, can you enumerate yung mga things that yung mga blessings that came to your life with you doing Alaki, mga accents ang... <laughs> Hindi, yung mga ganun kasi yung, dahil yung accents eh. Kasi isa sa mga kinaiingitan ko, pag nakikita ko si Bogart, yung na-interview niya si si Wolverine, Ay, ah, si Hugh Jackman. Oo nga, no? Tapos Tangin napapat na, no? tapos sobrang saya ng tawa ni Hugh Jackman nung ini-interview mo. Hmm. <laughs> Kasi gina, ano eh, as as uh, with Australian accent eh. Oo. But can you take that take us dun sa moment na yun nakausap mo si Hugh Jackman? I know the most of the times when these things come to us, they mostly come to us the opportunities naman talaga and we never really go seeking out for them. Tapos biglang biglang galing kasi yan from magbubugat explorer di ba the yeah. Philippine town grass tapos yeah. biglang tatawag sila sa sa'yo itong mga the Warner Brothers Columbia and they said ah uh, meron kaming interview with la Hugh Jackman bigay namin sa yung opportunities like, ano nagbigay sa inyo ng idea na kaya kong mag-interview? Tapos ito yung ginagawa ko. Ay, ay, <laughs> wala lang. So, wala lang. So, sige. So, we did the op- we said yes and figured out how to do it later kasi opportunity, di ba? So the first that one was ano, but other opportunities came also as well because that the one with Hugh Jackman kasi was a uh, what do you call this uh, online lang din back in the days na wala pa masyadong before Zoom mm, yeah. yung ano kasi pandemic yung Zoom ano, you had to go to their office in Makati or BGC it was, and then they had the setup connection na, ah. and then they were doing their thing there, and they would give us the footage later on. Other opportunities came by kasi na-interview ko rin yung Guardians of the Galaxy oh. sa Singapore nung pumunta mm. sila. And they flew us over there, everything. Ganun talaga, tapos with all the footage and ganun din. Sino ng mga famous Australians na na-interview mo as Bogart? Ano, some, meron din, well, famous Australia. Uh, some, meron din silang mga, yung mga couple of uh, surfer dudes na napunta nila at saka yung mga cooks and chefs na, mm. uh, na pinunta nila dito before. But si mostly the most famous Australian talaga si Hugh Jackman. Hugh Jackman. Oh, oh, and then... Mabait ba siya? Mabait siya. No. Mm. Oh, jolly well. At least ano talaga siya. He loves what he's doing. Makikita mo. Mm. Gusto niya na in-interview siya. Mm. And if you're making him look, feel good, then he's gonna make it look, feel good para lang for the benefit of all. He's a professional. Feeling ko amoy musang siya in person. Oh. <laughs> Na. Was si Jason Momoa, amoy <laughs> alak. Ikaw, na-interview. Ano? Ah. Pinunta, pumunta sa Conrad yun. That was for the Aquaman. mm Tapos yung flight niya, I think came in around 4, 3 a.m. Tapos yung first set of interviews was at 6 or 7. Tapos ako yung pinaka-last na mga mm-hmm. interview kasi ako yung social media tapos lahat sila traditional media. mm Sabi nyo, lalagay ka namin sa last. Bahala ka dyan sa buhay mo. Australian accent din eh, yun, oh, as Bogart. Uh, wala lang. Kasi every time we do these interviews kasi, you can never, either ma-overwhelm ka ng pagka-starstruck mo. Oo. Or ikaw na lang ang magpa-starstruck sa kanila. <laughs> so you either, di ba, they uh, leave an mark on you or you gulatin uh, mo sila. Uh. Parang like in, when it comes to fighting, pag ginulo mo na yung depensa nila, pwede ka nang umatake. Oh. So, pagdating na pagdating ko, last na ako, Mate, I'm the last one! Biglang, uy, putang ina. Ikaw na yun. Hmm. Good news ka na kaagad. Oo. Tapos biglang, putang ina, ano to? Pinoy na Pinoy yung muka. <laughs> Makasalita sa akin. Uh, no? Ganito, di ba? Tagalog din yung touch ni Jason Momoa. ano to naririnig ko sa buho? Oh, Nagtatangin na din siya. <laughs> Ang lakas ng gin dito. <laughs> Pilipino touch na siya, eh, no? Tapos over pa siya. Kasi nga, galing, uh. siya ano, tapos, pero towards the end, pwede nakuha ko siyang mahag. Ah. Ah. Hanggang solar plexus niya lang. Amoy <laughs> ah, beer siya. Oh. Tapos mm. talagang solid. Tapos pina- sumuot ako ng mermaid costume. Tapos wala lang. Parang yung mga some of these moments talaga na you can't even, you don't have to think about it. The advantage of having a character mm. as such as Ayun, Bargat the oo. Explorer is you can make, you can do any bloody thing. Could be embarrassing. Mm, yeah. Could be viral. You know, it doesn't matter. Because you can always blame it on the character. Yes, mm-hmm. tama. Dili to ako bay, dili gito ako si Bogart to bay, gibay <laughs> lang siya bay. Tama, tama. That's the character Oo. that you blame. Kasi sa stand-up ganun din eh. Mas may freedom ka to do whatever kasi you're in character. You can be a child with childlike Oo. limitations which is no limitations. Yes. Oo. So that's the beauty. so when you when when when, when I go to these things talaga, hindi ko na naisipin talaga ano lang si Bogart. Bogart is ano playing with the ano experience. Hindi mo isipin na ano and then afterwards doon ka na manginig. Tangin na si Jason Momoa. Ano yung ginawa ko? ano? <laughs> Ah, galing. Ah, pero ano naman si Marco? Pagka ano yung ano yung pa, pang showbiz yung tanong. no, ganun. ano naman Sino si naman si Marco? Paano nagigising? <laughs> May butler. <laughs> pa, ano naman siya? Ano ano yung personality nung uh, pag hindi eh, hindi ikaw si Bogart. So one of the reasons na siguro Bogart came about was like a repressed part of my personality when like I mentioned earlier, hindi din talaga ako malabas na tao. Mm. I'm very introvert. Malabas ako na tao but not with other people. Yeah. So I explore but explore alone. Once when I was living here in Metro Manila, one of the, my favorite things to do back in the day was ano, pupunta lang ako sa Cubao, yung bus terminal before when Kami din, madalas shape. sa Cubao dati hmm. nung mm. high school eh. Ano ginagawa niyo doon? <laughs> Ano ba ginagawa natin dyan? Oo. Bibili akong G.I. Joe o kaya naghihintay ng mga babae sa reels. <laughs> wala bang rilis? Wala reels. Wala reels rilis sa Cubao! Hindi. Ah, kaya pala walang babae na wala. Oo, yung wala tao doon. No, because of the bus terminal. And I would approach it from the back. Tapos randomly just take a bus wherever. Ah. It doesn't really matter. Pupunta lang Again, ako sa parang lugar. taong grasa ulit. <laughs> Exactly. May pambayad sa bus. Exactly. Hindi, by, by- back in the oh. day, yung estudyante pa tayo kasi marami tayong... Nakasabit sa ano. bus. Sa likod. Oo, mga, <laughs> marami pa tayong ano kay Mermat. Thank you, Mama. <laughs> so, I just... But when the personality... That, that when I observe things, I try to observe them in a different perspective nga talaga. One way is of doing that is through the accents gani. Mm. If I change the accent from like this, from from a southern accent guy like <laughs> this yeah, with Texas barbecue. <laughs> Get out of my property. <laughs> Yeah. You're the morning his sir. Sinasabi mo sa kaintayan eh. No? I get out of my property. yeah, it gives you a different perspective, uh, a different angle on things. It spices the the common things in life and make, makes you think about uh, how attached and uh, we're all together united in this and wala lang makakabigay sa'yo ng mga ideas mm. just because I'm mostly alone and quiet yes, and I observe a lot yeah. and when moments come wherein somebody says may pera ako ilabas mo si Bogart ilalabas ko si Bogart <laughs> ah, ganun lang yan so but but during those times I didn't even know it I could turn this into a career mm-hmm. you know but one of the fuels to the to the, the character din naman as well apart from being able to do the accents to manipulate my my mouth and tongue to produce a certain sounds is the input. So like growing up, just watched a lot of cable TV. Mm-hmm. So, sabi nila na walang mapupunta yung pagti-TV mo. Ala na. Nasa TV na tayo. <laughs> Ganda. Ngayon wala nang TV. <laughs> Sa YouTube na tayo. Uh, YouTube na tayo. Umabol pa rin tayo. So, never quit. Ito ah, kasi matagal ko ng kaibigan to sa Facebook. Like, Ako, like kong pinupusuan din to eh. Actually, like, wala pang puso nun. Dalo-like ko na yung mga <laughs> post niya. Si Bogart, um, surfer. Yeah. Ito isa sa mga hilig niya is mag-surf. So, kaso may isang moment na medyo nagalala kami doon kasi na na-aksidente ka sa surfing. Yeah. Gano, can, can you okay pa ba ibalikan niyang moment na yan? Talagang medyo grabe to eh. Nung nakita ko yung aksidente nito ni, ni Bogart. Oh! Oh, Oy, oh! puta! Shit, putang ina. Na-scrape yung cuffs mo? Yung cuff mo? Ah! Hindi, ito, Oo. Oh. nawala talaga lahat yan. Pak! Oh. Makikita rin ni JB yung penal Oo, enlargement. pag nakita ko- na kung ano magigititi ko pag inayos na minsan ko. <laughs> Medyo malaki nga. Hindi sa akin pinaliit. <laughs> so, diba? paano na, kasi saan, saan mo na ito? Kasi Uh, ito, nakita ko na eh, from, ano ba to, uh, ah, longboarding ba? Yeah. Pati longboarding, talagang stalker mo ako eh. Yeah. Kasi din, na, na, mo. <laughs> Hindi, kasi nakikita ko, actually parang, si kapatid mo si Regine. Yeah, diba? yeah. ba yung Majids? Hindi, hindi. Hindi mahilig lang siya doon. Oh, okay, <laughs> kasi doon ako kumakain po na sa Davao. Eh. Oh, mahilig pero, siya doon. Oh, pero, Pati kapatid niya, ini-stock oh, mo din. kasi hindi. Yung kapatid niya, <laughs> nanonood sa botre. Si ah, Regine. Ah. Si Regine. Pero, Paano nangyari yung sa surfing? Ano Anong... Ano siya? Uh, was nung time na yun, sobrang hilig ko talaga sa surf talaga. It was it happened 2020 just before the pandemic struck. It was February 29, so leap year siya, mm. Mm-hmm. so, 'di ba? So that moment talaga na uh, natulog na nag-drive ako sa beach. It was uh, doon ako natulog sa sasakyan kasi I wanted to be the first one dun sa lineup talaga pagka may sunlight na, hmm. pag may ilaw na. Anong lineup yung lineup ng waves? Where the waves break. So okay. that's what we call a lineup where the way where you people surfers line up para pagporma ng wave, sakay ka na. Hmm. That's next. So that's the ah, lineup. Ah, okay. Um, I wanted to be the first one there. Although sa probinsya wala namang masyadong talagang tao, pero iba kasi ang feeling kapag sunrise, mm. nasa tubig ka sa gitnahan ng tubig, wala pang hangin, so sobrang, may sinabi nilang glassy. Literal, mm. ang tubig, para siyang glass, nakikita mo yung lahat kasi walang hangin, so hindi gumagalaw. Para siyang glass talaga. Mm. So may mga moments kasi niya na, pag nagsusurf ka sa super glassy wave, para talagang kita mo yung mga isda, hmm. naka, nakasabay mo habang nagsasurf ka. Uy, tas, may taong nakatali sa hollow block. Oh. Minsan, ano, <laughs> minsan tayo ko na makita mo. kakawayan mo lang, kakawayan mo lang. May wall of water dito na sobrang clear. Yung sun, lumulusot na yung ilaw. Tapos nakikita mo yung minsan dito. Sometimes, yung fear niya, baka may shark na. <laughs> Oh. Di ba dito? Uh-huh. Pero anyway, sobrang glass lang talaga quiet, tapos parang kang lumilipad, tapos lumulutang ka, may mga, tapos wala kang kasama. Iba din kasi yung feeling na ganun. And I wanted to get that that day. Uh, ako yung nga yung first one. Tapos, I caught a wave. Tapos, medyo gnarly lang. Normally, tumba tumble, baka matamaan ka pa sa ulo. That's why mm. some surfers wear helmets kasi matigas yung surfboard. But when I fell, yung fin kasi na gamit ko is made from carbon fiber para sturdy. mm But the mm. same time kasi over time, pag tumatama yan sa mga bato sa ilalim, so nagiging jaggedy. mm The solution to that is lilihain mo siya mm para mag-smooth. Eh, syempre tamad tayo. Mm, yes. Gusto ko na maglaro. Ayoko na magliha what can go wrong? Everything went wrong. So pagkulo ko sa tubig, it acted like like a soba and an axe na bumagsak sa pa ako kasi naka naka-connect yan with the leash eh. Mm. So so that you know it doesn't go away from you. Pak. Tapos pag akyat ko, wala namang pain. It's mm. like parang something's not right with my right leg. Pag angat ko sa tubig, yun na, yung parang karne na jelly-jelly oh. na laki ng butas na parang kinain ng yeah, shark. Yes. <laughs> like, oh man. Tapos pagtingin yung board, board was still there, but kung saan yung fin, uh, nakabolt yan eh. Mm. Wala na siya dun. Natanggal yung kung saan siya mismo binobolt. Pak! Tanggal siya. Gano'ng kalakas yung oh, impact. Oh. Ano talaga, ano talaga. Um, if it had hit here, sa stomach, or ever, kasi lalim talaga ng mm. ano eh. Hmm. But it hit there, thankfully. Because otherwise, Lutang ako doon, tapos yung intestines ko katabay ko No? Hardcore. One centimeter away from the artery sa leg, sabi mm. ng surgeon. Kasi when I had to crawl to shore, kasi wala pang ang tao eh. Pero mm. that time, meron nang tumitingin. Kasi, uy, may surfer. Uy, uh, si Bogart. Oh. <laughs> Oo, oh, galing mag-surf. Uh, ganun. Pa-shout out! <laughs> Biglang nagpula daw yung tubig na nakita nung iba. Tapos so, nang, pag, kasi may, di ba may alon pa. So akit ako sa buhangin, 'di ba? Yung parang mga World War II mm. sa hmm. Normandy ganun. Mm. Tapos habang ito open wound, ginagano na ng mga buhangin. Oh, pinapasok. Oh. Pinawas. I had like three operations even after the third nakahanap sila ng buhangin. Mm. So inano talaga nila. It happened just before the pandemic. So Feb 29 nag-close shutdown lahat ng mga second week of March, 'di ba? Mm. Tapos nakuha ko pa lahat ng I needed like four bags of blood. I requested kuha ka agad. Wala mm-hmm. pang problema. Ano kailangan mo? Ano, may rooms available, ganun. Wala pa. After everything, by the time we got home, March 13, 14, shutdown lahat ng roads. mm Pandemic. Wala na. So nasa bahay na rin Oo. ako. So wala. Sang sang probinsya ka nito? Agusan del Norte ako nandun that na, time. Oh. Nandun na. Oh, nandun na. So ang lahat ng medical ano mo doon nagding ginawa. Yeah, si Mrs. Oh, ah, buti kasi medical person si Mrs. so nakaya naman na ano mabantayan. But then that's hardcore lang pero up to now hindi pa rin siya fully recovered, the leg, pero balik surfing. Mm-hmm. Mga around, after, pag nakauwi, mga after month, diretso ako sa same exact spot kung saan siya nangyari. Paano yan? Nilaban, may takot ba? That's what I wanted to find mm-hmm. out. Sabi, tangin na, I love surfing too much. I gotta find out if that's it is the, the end na mm-hmm. or can I go back? Mm-hmm. So, may lula? na, Nalula ka? Kuha ko yung board. Oo, medyo, nandun yung kaba. Mm-hmm. Paddle out ako sa spot. Tapos, pag ganun, tingnan ko kung makasakay ako. Pero hindi ako makasakay kasi yung paa ko eh. Mm-hmm. Pero ano lang, yung Pad, pagsakay, ano tas oh. sakyan ko lang siya na ah, nakahinga. okay, oh. Sana. Tingnan ko lang kung matakot ba ako sa waves. Mm-hmm kaya naman. So now I'm back fully back surfing kasi the pleasure of surfing is just outweighs. Paano mo siya? Kasi there. kulit mo. Hindi ko ganyan <laughs> ang asawa mo. Siyempre ah. ganun talaga. so <laughs> it all misses talaga. Bawasan ko pa yung titi mo! <laughs> Hindi, for her own sake. Ay, Gingawi mo ha! Tinuman niya. Ano kasi yan eh, may isang comedian na dinescribe din talaga yung stand-up as parang nagsisurf. Mm. Iba daw yung addiction na parang yung niraride mo na yung tawa ng tao. Parang mm. ganun daw yan eh, yung explanation niya. Exactly. Sa, para daw surfing. Pa- para sa'yo, like, what made you love surfing? It's like that feeling of being alone but at the same time being not so alone. Because when you're out there, ang mo sa shore. Mm. Mm-hmm. As in, ang mo sa shore kasi doon yung lineup. Tapos wala kang kasama ni isang tao. Sobrang tahimik lang talaga doon. Kasi yung alon, mamaya pa, parang shh, and then kalma. Sobrang kalma. Yung mm. that moment of quietness from everything but at the same time nasa tubig ka kasi grounded mm. ka kasi ramdam mo yung earth ramdam mo yung energy ng mundo but sobrang tahimik that moment na hindi mahanap kahit saan kasi. It would Oo. be so quiet that if you listen closely, maririnig mo sa malayo, Puta naman bakit? Nagsasabi <laughs> Siguro Malamang. naman niliha mo yan ang ah, puta mo Hindi mo na naman niliha yung pin mo. Sa akin mostly daddy! Balik <laughs> ka na! <laughs> Hintay mo ka-serve ng matinoy. Gano'ng katagal ka na tenga bago ka nakaserve? ano, ah, siguro mga around 5-6 months. Oo. Mga ganun, one season. Uh, mm. Pagka-amihan kasi ang Eastern East Coast. So, mm-hmm. pag after other half, kalmalo lang ang tubig, tapos may lumalabas kapag may mga storms and stuff. But, couple of months, and then after the next surf season came around, I was surfing mm-hmm. again. Kamusta ang surfing community sa Pilipinas, by the way? Ano? Okay ba siya? Malakas. Oh. And it will continue to grow. Because if you look at, historically speaking, kapag may isang tourist spot na maganda yung dagat. Na Siargao, ganyan ang Siargao, mm. na hindi lang siya magandang dagat, may alon pa sila all year round. Mm. So starts speaking, when you have something, a, a God-given blessing such as beautiful, perfect waves for everyone, all around, everywhere in that general area, sobrang ang ganda din talaga. So the surf community uh, in Surigao del Sur, it being so, ang lapad talaga, wala ka pang kaagaw, it's growing, and it's a good community kasi it promotes yung ecotourism. Yes. Welcoming ba sila? Kuwari, gusto kong gusto mong may mag-start, ganyan. Mag yes, oo. Oh, kasi syempre, they, they want you to embody the values of a surfer na minimalist lifestyle. Kailangan mo lang do Shorts lang, naka-shorts <laughs> oh, ka lang. Hindi, oh, plus kunyari mag-surf kami bay, pagka low tide, kung saan nagfo-form yung wave, uh, usually reef yan eh. Mm. So mag-dive lang kami, yung sa wall niyan, kukuha ka ng mga seaweed na lato, tapos is spearfish yung fish, tapos yun na yung kakainin namin. Ang dala lang namin is kaldero at saka bigas for we cook the rice and then yung ulam galing sa dagat. Mm. So, yeah. Tapos duyan. So, the preservation of nature, the minimalistic needs, the quietness, the solitude, yeah, that's a good kind of ano eh, molding for someone who wants to mm. have a good balance in their life by whether sometimes lang or as a lifestyle, okay mm. din. At least pag isa, ka. Pag isa ka bang city boy, tapos gusto mo mag-transfer sa province, mag, mag sabihin natin gusto mong tumira doon, ma- mahirap ba siyang gawin pag magta-transition ka from city boy? Parang, kasi lahat ng technology uh, sa city boy, meron ka eh. Mm. Pati yung sa, kunyari, sa finance, uh, kunyari, mag, may bibilin ka. Kasi mm. ngayon, online na rin lahat. Yeah. Meron ka ditong Maya app. Yeah. O, pag... Pwede, <laughs> totoo. <laughs> diba? Ganda. Nandiyan na nga lahat no. eh. Oh. oh, nandiyan na lahat sa oh. Maya app eh. <laughs> So, parang, parang, paano, paano ba sa sa province ba accepted yung mga ganyang klase? Ah, no, sa Siargao, ganun. No, that's a good question talaga. Sa Siargao, I mean, uh, hindi naman kasi ako regular sa Siargao. I go there mga around once or twice every two months. But generally sa where I live sa Agusan sir <laughs> ganun. ano talaga. Kaya sa Agusan pwede ba bayad? Oh. <laughs> ganun kasi madalas pumunta ka from city life, di ba? Hmm. Lahat cashless. O kaya tra, ano transfer ganun. Yeah, nag-adapt na ba yung Siargao in in in in in, in that ano way na parang pag pag magpunta ka doon, hindi ka naman yung ikaw yung mukhang taga Manila so, oh, na. Manila ka naman. Wow, cashless. Manila wow, boy. Wow. And then, QR kayo. Eh, sa Shango, ano na, medyo, ano na talaga sila. It's, so, it's, it's, a, it's a different place. Kasi, island vibes, but, kasi, pag, particularly sa General Luna, the tourism road, when you go there, talagang it looks so different. Kasi mas marami pa ata akong makitang puti kaysa sa mga Pinoy. Doon? Mm. Uh, so parang na-drive ka talaga. They're like, Pilipinas pa ba to? Parang ganun kind of place talaga. Ibang klase talaga. But sa uh, that's a good question about pag mag-adapt sa probinsya because not everyone has the luxury of like I mentioned earlier having an income son income source na outside of the province mm. that you can just enjoy the province in terms of adaptability mabilis ba ako mag-adapt? Yes, kasi parang it's, 'di ba? Gusto mo ba ang lugar na may nag-road rage o walang nag-road rage? No. I think the answer is walang nagro-road oh. rage. Hmm. Ay, so, bang kasi mga surfer. Magkakaiba <laughs> tayo ng priority. Ganda. Oh, eh, yeah. kalma kasi, pag surfer ka, kalmado ka kin eh, di ba? Mm. Parang uh, one with the universe eh. Go Parang ahead, eh. man. No, ganun. Uh, kasi kung kunyari may mga ganyang klasing ano, um, services. Services mm. dyan sa province, hindi naman mahirap, hindi na mahirap ganun oh. kung magta-transition Hindi kasi pag, lalo na, kuwari, as, as a parent, tapos yung anak mo, Dad, gusto ko mag, mag maraming batang ganun eh, yung mm. titira na sa probinsya, lalo na mm. Siargao, maraming lumipat. Yeah. Easier to transfer uh, money to them. Uh, 'di ba? Hindi na yung kasi minsan pipila ka pa sa yeah. 'di ba? So, Online na kasi lahat oo, eh. So with that mas madali rin like oh guys uh, kasi minsan hindi mo din maiisip Kuwari, mas stranded because of typhoons. Yeah. Diba? May ganun din eh. Yeah. So, work madali. from, work from, pwede ka mag-work from home. Dami kong mga ka-office mate dati nung pandemic din, na nag-transfer sa Siargao. Yeah. Tapos, ang income nila is Manila-based. Yeah. Tapos ang ang cost gas, ang cost nila. of living nila province, mm. province. So talaga mm. makakatipid ka rin. Oh, so ibig sabihin maganda internet connection doon. Yes, tapos kung gagamit ka po ng Maya app, oh, syempre oh. Ga- <laughs> hindi ka na masyado mahihirapan pa. Oo, tapos ma-avail mo pa yung uh, mm. ano nila kasi pag sa Maya, pag ginamit mo nang ginamit yung mm. ano, yung maya nila kunya pambayad ng bills, pambayad sa grocery. Oo. Uh, pinadaan mo lahat sa maya, mas ma-avail mo yung interest rates nila na mas mataas. So mas makakasave ka pa habang gumagastos ka. Oo. Lupit talaga ng maya. Oo, tsaka kung wala namang <laughs> ano, wala ka namang app or, or kung hindi ka naman gagamit ng app, meron sila nung card. Oo. Oh. Yung Saka kung, kung di ba, surfer, minimalist. Oh, mm. sakto yan. Ah, Kasi, diba? oh, yun, isa na lang gagamitin mo sa lahat eh. tsaka hindi sobrang ganda nung ah, asan na yung card? Asa ano na yung card? Yung black Ang card? ganda. Ilabas mo ang card. Oh, pero Saktong-sakto siya sa hmm. surfer kasi minimalist din yung ano niya, hmm. black card siya. Oh, wow. Na parang sobrang hmm, parang- kala mo pang mayaman. Kala mo yung pang check-in sa isang lugar. Oh. Ah. yan na rin yung transaction ng aking bugaw eh. <laughs> oh, iba. Oh, eh, kung lahat naman talaga nagkakaroon ng Diba? maya, eh, di ba? At saka kumpara naman sa ano, kumpara siya sa Ibang card? Ah, hindi. <laughs> Brand X? <laughs> kung para sa traditional bank. Oo. Kasi kung kung mag-island life ka, mahirapan kang walang hmm. traditional bank doon. ka pwede ka mag-open ng account dito sa My App sa gamit lang ang app. Ah. So hindi mo na kailangan pumasok pa sa mga so, traditional may virtual bank. card ka may virtual card uh, on the, may card ka virtually. <laughs> so eh. pang kaming benefits talaga. Pero kung ano nga talaga kung may chance ka talaga na mai-compare yung titira ka dito sa city tsaka dun sa probinsya, talagang pipiliin mo yung ano eh, yung kalma ng probinsya na buhay. Mm-hmm. Feel Kasi, ko yun, yun yung goal eh, no? Yung mm, Manila, perang Manila, buhay mo, probinsya. Mm-hmm. Kasi ano, Oo. lalo na dun sa pagkain, naku po, siya talagang ibang klase yung isda pagka hindi mo pa nayeyeluhan. Iba yung lasa. Saka yung ako naman yung tahimik. Alas dos mm. ng hapon, tahimik. Hmm wala kang makikinig. Oh. Mm. Tapos matulog. Oh, <laughs> maaga, oh. maaga matutulog yung yun mga tao. yeah. Hindi ba siya nakakatakot pag uh, tahimik masyado? Parang may ganun ba? De- dependent kasi yun when they say kasi when you get older, naghahanap ka talaga ng peace and quiet, di ba? Mm. Alam naman natin na it's like a general universal fact na totoo habang tumatanda. But when you're young kasi you know, you're looking to make a name for yourself, the city is a place to be talaga. Mm-hmm. But as I got older, yun nga, the probinsya talaga, yun talaga yung tumatawag na wala nang masyadong gulo na pag pumunta kasi sa isang lugar, lugar, walang bayad yung parking at mm. more importantly, automatic may parking. Mm. Oh. Tsaka when you get to have kids, ma-appreciate mo yung value ng silence. Eh. Oh. oh. May kids ka na ba, Marco? Yeah, I got two mm. young ones. Mm-hmm. Oh. Mm. Makukulit din ba? Oh yeah, beautiful and makukulit. <laughs> Tinuturo ako mag-Australian accent. Ayaw nila eh. <laughs> Kaya na lang yung ginagawa. Yung mo ba sila in Australian accent? Kuwari yung bedtime story. Pag bedtime stories, natutuwa sila kasi ginagawa ko yung all kinds of accents. Ah, Depende sa kung anong kailangan ng character in the books. So they get to experience yung mga... I'm yung, a T-Rex. Oh, uh, tipong nagparang <laughs> nagbayad ng subscription. <laughs> I'm Australian Iron Man. oh, whatever. At eh, sa kanila ko rin na-experiment yung mga accents because, you know, kids, no judgment. Oo. Whether they, it's funny or it's not funny. Even if it's not funny, they laugh and make you feel good. Mm. Even though alam mo, hindi naman to nakakatawa. But at least they uh. don't ah. make you feel bad bad about oh it, uh-huh. and then you find the confidence to tweak that joke into something better. But you know, the kids, that's how I practice it with them din talaga. Mm-hmm. Yung ano, eh, yung yung way of life mo ba parang pag, uh, pag may trabaho luluwas ka ng Manila. Mm-mm. Then after ng katulad ngayon, 'di ba? Mm. Meron kang series of ano, one week dito, halos every day may gagawin, tapos pagka uwi. Tapos i- yan ni Jaco Mm-hmm. Uh, and then, ganoon na naman, uwi na naman. So, Gano'ng uh, kadalas yun? Usually, uh, in a month, mga one week or few days dito. And then, most of the month, doon na lang ako sa... Um, surf-surf na lang. Create, create content. The... Kailangan ah. gumawa ng ah. content. So, ah, okay. tuloy pa rin si Bogart sa pag-create ng content. Yeah, but sometimes, ano na talaga, uh, I thank my ADHD-ness about it na umabot ako sa time na shit, hindi kasi, I, I worked a lot of jobs. I mean, mm. from corporate to even yung street jobs talaga, nagbenta ko kakanin. Mm. Mga ganun. All kinds of jobs. Para lang ma-experience ko at masabi ko lang din kung uh, anong gusto ko. But I find na masyado kong, I'm diagnosed talaga and, you know, proud to say na even if you are, you can still beat it. I am, I'm diagnosed ADHD. So, medyo pala iba-iba talaga yung tripping ko. Um, and I find na in term in the world of content creation, You can create anything. My job is to go viral or to make viral videos or videos that entertain. And my skill set, whatever, kunyari ngayon magluluto ako, mamaya magda-drums ako, mamaya mag-Aussie-Aussie ako. <laughs> Yeah. Mamaya magtuturo ako ng English, Tagalog, Bisaya. Oh, oh, oh, mamaya yes. magtuturo ako ng ganito. Yeah. Mamaya mag mag-explore ako. Whatever ma mag-click sa ADHD nest ko, pwede ko siyang gawing trabaho. Mm. Yung importante na I don't have to I, I don't have to stick to one thing because traditionally in the old days if I was born in the old days with this skill set, wala, patay, mm-hmm. gutom mm-hmm. tayo. Oo. Pero umabot ako sa time na itong ganitong what I have fits for the world that we have today. Mm-hmm. Sakto yung dating mo eh kasi nung wala hindi pa naman uso yung content creation, ginawa nyo na eh. Oh, Kailangan consistent ka. In the old days, you have to be very consistent in what you do. You have to be an expert at cooking. You have to be an mm-hmm. expert at, you know, engineering. Talaga, oh. But now and today, you don't have to be uh, the master anymore. You can be a jack of all trades, and that's fine. Mm. No, I'm not saying I want to compete and be the best. I just want to do my thing, oh. be happy while doing my thing. So yeah. Mm. And yun, yun yung maganda rin eh. Good vibes talaga yung content ni Bogart ever since. Yun naman talaga so, na, kaya ang sarap panoorin. Ang dali lang ma-bad vibes eh. Kaya mas maganda kung if you find the challenging part of bringing good vibes into the world. Yan yung challenge. Oh. If ever naman ma-bad vibes ka, kailangan meron kang handang bat Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals! The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. Twitter. X na. X na. X and subscribe to our Patreon at our website, www.theculpals.com. Yun! out kay Jerome Angeles, Choque Sarmiento, Philip Mira, Prince, Ivan Pareño, Winston Velasco, Arvin Conyoza, Darwin Almeda, Albert de Jesus, Bechay Palma, Carl Heinz, Gerardo, Ivan Payabyab, Dixie Parcutela, Jerry Sabilita, Ralph Villanueva, Christian Termulo, Jorens Dolores Mark Galera, Alisa K., Fatima Elejorde, Alester Tabilos, Mariel Garcia, Charles Irvin Turla. Putang ina ninyong lahat. Oh. maraming maraming salamat, uh, Bogart. Uh, Bogart. Thank you. Thank you Sa wakas, ang tagal na rin namin gustong ikaw ma- oh. makasama Alam dito. naman namin na alam na nila, pero i-promote mo na rin uli yung socials mo ba? Ano, ano ba, Bogart the Explorer from the Davao City, the Instagram, TikTok, and Facebook wala pa akong Patreon. Maganda yan. Eh, oh. na. Patreon, oh. Hindi Or ano. exclusive sa content. Australia, oh. Or pag nakita niya ako, bigyan nila ako mismo pera. Wala Oo, oh, wala, wala, <laughs> wala mo maawat, no? Pati yung ano, yung ah, hoy pa nga. Oh, Hoy Hoy Panga, Hoy um, and Kanin Baboy in Siargao and Hoy Panga at Katipunan Avenue Extension where you can also get Kanin Baboy Spicy Lechon Belly mm-hmm. there Sarap. whether as a whole or yung ano rice meal when you choose to dine in or you know it's available in Food Panda um, so and in Siargao as well in General Luna Uh, it's great there, thereby. So please do check it out. Para sa mga mahilig sa tuna panga, seafood, Bisaya flavor, uh, perfect mm. for families, oh, pulutan and whatever. Sinigang talaga na, tang, na panga. Na tanga. Sinigang, sinigang na tanga. <laughs> oh, kasi matamis eh. matamis to. Sinigang na tanga sinigang na tanga yan, sir. May bilo-bilo. May bilo-bilo, siya. <laughs> Binibili to na may sitaw. <laughs> Ikaw pa lang yung umorder. Sinigang Ikaw pa lang yung umorder. Oh, so, yun, sinigang na pang uh, sobrang favorite ni Jaden yan. Saka, yung nga sinasabi ko kay, kay Bogart, si Jim Gaffigan, mm. after ng show niya dito sa Music Museum, diyan kami kumain baka sabihin sa kanya na ito dati dito kami nag-open mic noon. Wow. So para related pa rin sa comedy. Oh. Ah. So pinakain namin yung mga masarap. Wow, Babot yung kanin baboy kasi ano na yun eh, past 12 na. Oo. So mag-close na. Oo. Mabait yung staff. Sabi niya, sige sir, gagawa pa. Mabait talaga sila. Nakinig namin, miyak yung baboy sa likod. Pres, kung gano'n kami kapresko, pre. <laughs> Meron kaming ocean dun sa likod. Inay! Inay! Natutulog lang tayo kanina! <laughs> Pero ang ganda nung ano, 'di ba? Sabi mo Rems, ang Alin? nagulat ka dun sa itsura nung sini, nung baboy. Hmm. Kasi chap-chap na siya eh. Ah, may talagang May exact portion. Yan, no. Kayang-kaya mong lunukin at i-heimlich <laughs> ka lang. Oo, <laughs> Tsaka yung may portion na siya ng balat, ng taba, at ng karne. O ba, tinstudy talaga namin yun yung exact ratio, the golden baboy ratio. Yung golden baboy. mo ako ratio. <laughs> the golden <laughs> baboy. Paano ba ang tamang GPR. pambababoy? GPR, <laughs> golden baboy ratio. Uh, ganun lang. Kaya meron kami yung kanin baboy plate na may rice, tapos yung barbecue, tapos may kanin baboy na yung yung lechon belly roll. And meron kami pa sort of vegetable na parang gising-gising. Because when you put them together, it just works oh, in wow. a Sarap nga talaga pag nasa dagat ka rin, tapos yun yung nasa... Soon, magkakaroon na rin sila ng penile enlargement. Yeah. <laughs> Hindi sa kanin Sir, Hindi ba sa um, kanin ba? Penile. <laughs> so pag nagsasurf ka ba, lumalagpas na sa surf shorts yan, di ba? <laughs> ano yun? Ah. Ay, pre, baka ba ng pin mo yan! Ito nga yung nagkakos ng injury. Tawag dito yung longboard. Kaya pala di balance. Sunod-sunod eh. Oy. Salamat ha, ah. salamat sa pag-isa. Ay, loko. Sobre, bila talaga akong mag-guest din ah. talaga eh. Kasi nga, nahiya talaga ako na Lumabas talaga and you know when, uh, but you know, na-corner ako nito eh. Wala <laughs> eh. May project kayo with MTR, eh, pwede ba sabihin yun? Di pa? Ah, pag lumabas na tapos na yun eh. Baka ah, ano, oh. billboard dyan. Well, malay mo naman, balang araw magawi kami sa lugar nyo. Ayan, please. Sabihin nyo ako pag hmm. ano, magawi kayo sa Siargao or somewhere sa Agusan area ba eh, ako bala. sa Di ba gusto ni Kim na dalhin tayo sa Siargao? Siya Oo. yun? Kasi may bago na siyang spot doon, yung bar niya, the extension. Mm-hmm. Sabay, kung maganda yung sa Boracay, maganda to. Putang oh, ina. Mm-hmm. Oo. Eh, si Kim, ano, sobrang fan din ng stand-up yan. Oh, bay. Plus, mm-hmm. ano kasi yun, ah, jazz and blues bar niya doon. So, So, may performance, stage na. oh, performance area oh. talaga. siya. Doon ba yung video mo na nag-drums ka? Yung ba yun? Oh, yan. Napanood mo ba yan? Oh, yun, yan, yan. Sabi si si Stalker mo ako eh. Ano <laughs> yun uh, what's up? What's up? Oh, what's up? Yung mga four non-blondes. Alam ko yan. Kasi kulay ng brief mo, alam ko eh. Putang. <laughs> Wala kang brief. Oh! <laughs> exactly. Wala akong Kasi wala nang, naman. ma- wala nang Kita ko, magkakasya ka eh. kanina eh. Tsaka sayang naman yung enlargement kung ibabalot mo rin na, di Hindi makahinga Free baller nga eh. Oh, Ayan. Uy, from Brian, pamura ng malutong sa team ko sina Ejek, Edo, Carmina, Jeric at Putang na niyo. From Ivan Kulima, pamura po sa supportive girlfriend ko na si Janine De Gracia. Namiss ko na po siya. Putang, Putang ina mo. Ina <laughs> from Nico Campo, mga sir, pamura naman po si Mark Navarro, yung pinakamalutong. Putang, Putang ina niyo. from Ryan Joseph Samonte, hello, pamura naman kay Idol GB, yung pinakamaganda kong girlfriend at nahikayat ko na maging cool pal na si Geneva Nako, Delgado. Putang inang swerte mo dyan kay Jenny. Putang ina mo. Oh. Geneva. Geneva. What Geneva, ano Geneva ba? Isipin Geneva! What a time to be alive. <laughs> Ngayon na pwede na, ngayon ang mga tao mismo, madadagdagan yung fans nyo at bibigyan pa kayo ng pera para murahin sila. What a time to be yes, alive. Oh. The old days, wala. Putang MCRC, ina talaga, sarado, diba? Oh, sarado tayo lahat. Para. <laughs> May mga lawsuits pa. <laughs> Next time, duduraan na namin. yung defamation. Mga... Diba? It makes you think, oh. saan kaya papunta yung human race? Oh sa Papura. ano na, um, apocalypse. Ready play, <laughs> di, ready player one. Yeah. yeah. ano? Yan na tayo. Yun, maraming salamat Bogart. Uh, thank you. At uh, yun lang. Oh, salamat. Thank you. And for stand-up comedy pa? shows, ano? please visit www.comedymanila.ph Yahoo! Yeah! Woo! Oh mm. no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.